Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Добрага вечару пагуляем сёння па сталіцы ў кампаніі мы мастачкі кацярыны сумравай якая для сённяшняга шпацыру абрала наступны маршрут мастакоўскі дом на сурханава 42 палац мастацтва на казлова палац культуры камвольнага камбіната і лошадскі парк прывітання кацярыны прывітання Як табе такое надвор'е ты любіш дождж Я люблю дождж але ж як ісці так <laughs> мокра было Але ж будзем гуляць сюдзі пад дажджом ну, любіш прагулкі пад дажджом. Так. Да, ці, парасон ці маю, все нормалёва. Тады скажы, ці любіш ты насамрэч Мінск? Вось так абказаць, вот люблю, люблю Мінск. Ну я люблю Мінск, гэта мой горад, у якім я нарадзілася, э, жыла і сябе пачала навогул э, ці асобай вось адчуваць едучы у транспарце мяне заўважалі людзі яны прабачаліся калі там стукалі мяне локцем я гэта я я ёсць <laughs> чаму... было ў гэтым горадзе <laughs> распыта чаму вось ты маршрут абрал э, да такі даволі далёкі і стартуем ад сурганова 42 чаму менавіта адсюль но ну, э, так склалася што по гэтаму маршруту самага ранняга дзяцінства і нават да сённяшняга дня я вось курсую на па так атр... так атрымалася э, нарадзілася я на вуліцы сурганага 42 у гэтым самым мастакоўскім доме які быў так падараваны машэравым усім мастакам вось мой бацька мастак Васіль Фёдорович сумараў ён атрымаў там э, вось двухпакаёвую кватэру там нарадзіліся я і моя сестра Ну і да пэўнага часу я там жыла да недаўняга нават можна сказать але ж гэта э, калі вось э, такія дамы калі сяляюць ну, не сяляюць калі будуюць дом скажем для мастакова альбо пісьменнікаў трыводы увогуле нікуды не схавацца все адзін другога ведаюць <laughs> э, такое чуне што все да адзін аднаго ў госці ходзяць і, і все ну, так ведаюць. і было так і было а паколькі ну я была малая я, ну, я просто для мяне гэта было натуральна вакол у вось ты самыя людзі мастакі хто менавіта хто прыходзіў у госці з кім э, кантактавала ну, э, ну вось да нас прыходзілі грамыкі заўсёды бацькі з імі сябравалі і хадзілі адзін да аднаго паплаўскія ну, э, ну шмат людзей прыходзіла і нават зараз сустракаюцца і кажуць што а мы памятаем ваш ваш чырвоную кухню напрыклад ці вы малыя былі а вы у мяне на, на каленях сидзелі <laughs> вось так было ну Ну і заўсёды э, такія ўжо пакаленне сталых мастакоў цверку гэта быў нашым суседам па пляцоўцы я яго памя памятаю вельмі добра такі цікавы істатны чалавек э, яны ўсе выходзілі увечары і спацыравалі па двары а мы малыя гулялі госілі там па дрэвах лазілі ну, файна было які забавы ўвогуле былі у дзяцей мастакоў на сурганова казакі разбойнікі схованкі розныя мячы выбівалы ну ўсё як <laughs> заўсёды А вось ты дрэвы пракі ты сказала «Э, э, яшчэ ёсць у двары ці не восьось на жаль не так даўно можа з два гады ці тры у нас просто ўсё павыразалі гэта было як па-жывому нам <laughs> рэзалі руки ногі адразу ну, не камунікацыі нейкія там клалі і колькі мы там не пыталіся не ні... не Ну ўсё як з, з млынамі ваяваць. Дрэвы ў нас не шануюцца. То бок тых дрэваў, па якіх лажылі больш няма. Больш няма. А чаго яшчэ няма з таго, што было ў дзяцінстве і знікла. Ну вось э, атмасфера вось э, двара ўжо ўсё менш і менш, таму што тэмас такі, хто э, памёр, нават большасць памёрла зараз там ці, ці іх дзеці жывуць ці просто ўжо людзі якія прыйшлі купілі гэтай кватэры ўжо няма такой цэльнай супольнасці Ну і гэтая атмасфера ўсё менш і менш так адчуваецца Ну я была малая і шмат было дзяцей і весь двор быў заўсёды э, у, у гульнях а зараз дзяцей няма гэтыя дзеці дарэчы вы кім сталі гэтыя дзеці кім сталі гэтыя дзеці у ну по-рознаму нехта ўжо за мяжой <laughs> так скажем но мастакамі з маіх прыяцеляў так скажем сяброў ні, ніхто не стаў я дрэчы калі прыехаў мінск я чамусьці не, не вельмі памятаю я что было ну, вы зараз там гандлёвыя э, цэнтры медычны цэнтр насупраць дома на саганова mm -hmm. А что было тады что было яблоневы сад там быў сад там быў сад і нават у нас э, там дзе на рагу дом... кубаколаса і да, да, да, так? да, да. Ну і у скверы там таксама ну, я ўжо не памятаю мама расказвае што там быў кінотэатр драўляны і мы туды яшчэ хадзілі а я гэтага ўжо не памятаю <laughs> крали яблыкі у садзе да, ну это было далёка это было трэба ісці там па, па светлафорах так я далёка мяне пускалі <laughs> а тут былі і грушы нейкія былі мы іх просто ели ніхто не забараняў какой вы у гэтым э, у э, раёне скажем раёне дзяцінства какое твоё самае любимае месца было самое любимое самое такое таямнічае у можна сказаць гэта быў дом мастакоў а побач э, праз нейкі там год-два э, пабудавалі майстэрні для мастакоў таксама і там у майго бацька была майстэрня ось гэты самы дом быў так такім прыця прыцягальным вельмі ну, там жа цяпер у цябе майстэрні да, так? зараз там я у гэтым прыцягальным месцы <laughs> працую бацька не, нельга было так прыйсці да бацькі вось проста прыйсці і там сядзець напрыклад там ці не без запрашэння так скажем толькі калі ён запрашаў калі ён паказваў нешта браўся нават з намі малымі вось тады было так пэўны час парады нейкія которые э, вымудавалі ён прымаў іх ці не ці так ну гэта я не, не, не могу сказать он і зараз э, можа спытаць параду але <laughs> по-своему ну як і усе мастакі сколько разоў чува знаёмых калі прыязджаеш па сурганова клас якія вокны вось хочу тут жыць там тут такія вокны іх же трэба мыць <laughs> да я вось дарэчы маме мыла вокны не так давно <laughs> да гэта подзвіг у будзем паволі выпраўляцца ў бок палаца мастацтваў на казлова якім шляхам туды звычайна ездзіш ці ходзіш ну на трамвай на трамвай самы бліжэйшы магчыма добра тады э, паедзем на якім трамвае паедзем нумар ну на ўсіх апроч 5 бо 5 ідзе на возера <laughs> то тады паехалі да палаца мастацтва пачуемся праз некалькі хвілін на it was a sin. You said you'd never known another like the love that we've been in. You said it hurt you more, more than it hurt me. But you knew that I knew you didn't have to leave. Cause when you said goodbye, you were only crying out of one eye. on the town, laughing with your friends. I know you didn't want to ever see me again. You took a little pity and you shed me a little tear. But I caught a little smile and you made it so clear. But when you said, tried to cry to make me feel better. I wish your little hanky could have been a little wetter. You were staring at your shoe, you were looking awful sad, but I could see right through you. You wasn't taking it that bad. Cause when you said хаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадую што гуляем сёння па мінску разам з мастачкай кацерынай сумаравай э, пад'язджаем да палаца мастацтва я хацеў бы э, мы ўжо правда мінулі э, гэты аб'ект але хацеў бы запытацца яшчэ пра адно такое месца якое для цябе у я думаю даволі важная но прынамсі значную частку твоего жыцця э, ты там правяла гэта акадэмія мастацтва мае на увазе uh -huh. вось часам можна пачуць сёння што акадэмія не тая А што я не так сёння что было вось что было ну, я э, давно часа... не заходзіла в акадэмію там ремонт дарэчы прайшоў я думаю яна просто іншая абноўленая а у сэнсе адукацыі і прафесіяналізму но я не думаю что там нешта надта змянілась <laughs> у нас таких змен не можа быць ну, хіба, что? что мастакі і настаўнікі ўсё тыя самыя То бок ты хто цябе э, выкладаў не, ну, палова, там уже і маладыя есть але тыя маладыя гэта вучні сваіх больш старэйшых так скажем калег а так что дрэчы у беларускай мастакоўскім э, э, асяроддзі вось гэтая пераемнасць вельмі мне падаецца класная насамрэч ціце гэта, гэта, гэта добра ці гэта дрэнна насамрэч як думаеш ну гледзячы хто як да гэтага адносіцца бо ну шмат э, так скажем дынасці дзе дзеці падобны на бацькоў напрыклад у сэнсе манеры і тэмы то я так думаю что гэта не надта добра а калі ўсё ж таки перапрацоўваеш гэты вопыт э, э, сваіх педагогаў але робіш вось якраз по-своему гэта вось іншая справа что тычыцца палаца мастацтва чаму ты нас сюды прывяла ну бо я памятаю что я э, бацькі бралі заўсёды на вернісажы і гэта былі вось у маіх успамінах гэта былі сапраўдныя вернісажы что вялізныя карціны прыгожыя людзі э, нейкія беседы конечно мы не ўдзельнічалі ў беседах але вось так прыглядаліся стаялі побач там глядзелі но і мастакіх жа гэта заўсёды цікавыя людзі і вельмі выразныя сваёй знешнасцю сёння таких ну. менш Це просто Ні, ти поїш мене тебе. Угу. Я кажу завсюди. Ось, і, ем, і сам будинок, ось, ось я пам'ятаю його зі свого дитинства. Він був тоді ще такий новий, може, 5-6 років як ось побудований ну калі пачала хадзіць туды Мачыма уже 10 год было але ўсё роўна так гэта і нават зараз я гляджу на яго гэта так цудоўны архітэктурны твор і там унутры утульна і э, зроблена ўсё фантастычна для экспазіцыі то, але што... тады ён быў такім вялізным падаваўся таким, да, таким вялізным але ж і не было там ніякіх крам і не было нікіх лавак кірмашэй і, і да. гэта было была суцэльная такая прастора лофт такога не было <laughs> тады яшчэ але вось гэта быў сапраўдны такі лофт а можа памятаеш некая якая э, э, карціна альбо якая выстава на цябе казала самы моцны ўплыў ўражанне э, моцнае у дзіцячыя гады не памятаю але памятаю што у быў нейкі аўкцыён і можна было купіць квіток за не не памятаю якія грошы і можна было выграць карціну пусть гэта я памятаю <laughs> выгравала уже не памятаю что мы там выгравалі нейкія цацкі нейкія свістулькі Мачыма но можна было нават і карціну выйграць у гэтай лотарею больш за ўсё канешне я памятаю з дзяцінства гэта навагоднія святы там ладзіліся для дзяцей мастаку только для дзяцей мастаку да. Э, дзяцей то бок живут вообще одном доме э, ялинка таксама для ўсіх в адным месцы сабраны <laughs> так да вось так и атрымліваецца адрэчы памятаеш падарунак які-нибудь з дзяцінства з гэтай самой ялінкі э, з навагодняй які вось запомніўся Мачыма нават захаваўся на гэтага часу а Не гэты, гэтых таких не памятаю рэчу, але я памятаю навогул тыя часы былі файныя падарункі ў пластикавых таких э, боксіках і гэтай боксікі былі ці гэта быў гадзіннік нейкі ці гэта дзед мароз негурка памятаеш что э, за пластикавы такі ну, такія пластикавыя адлітыя формы у і ў іх усыпаныя цукеркі шакаладкі яны закрываліся можна было адкрыць мнека было бедна мне дзяцінства памятаю А можа я можа старэйша э, старэйшая за цябе ну так, крыху але я такі памятаю кардонныя кардонныя так. кардоны гэта ўжо сучасныя а тады былі сапраўдныя вось файныя у калі закрануть раз закранули заговорили про сучасное э, ты ж и зараз э, там выставляешься у палацы мастацтва ну да да и вось только э, пятницу открылась выстава восеньский салон и там вось я как раз представляю три творы запрашаю всех а як батька оценивает твои працы <clears throat> хва ну, с цікавостью с цікавостью ну каб хваліў калі нешта вось э, сапраўды яму падабаецца тады ён ужо і кажа просто что гэта геніяль <laughs> коротко ясно э, вось наступны пункт у тваім маршруце гэта палац культуры камвольнага камбіната а что там чаму ну шмат хто ведае что бацька там вёў э, народную і застуды дзе, дзе, дзе гэты палац камвольна камвольна э, камбінат а гэта калі ехаць па маяковке маяковскага вуліцы mm -hmm. там здаецца гэта яшчэ маяковскага конец маяковскага далей пачынаецца вуліца, вуліца чыжеўская Вось гэта не даязджаючы лошацкага парка стаіць вялізны палев, паляваруч стаіць такі вялікі палац ён зараз ну, рэканстраваны ну, яшчэ не адкрыты адноўлены на фасадзе былі цудоўныя на э, з графіто такі савецкая такая э, тэматыка, людзі, космас, э, фізкультура, розныя такія рэчы вельмі файныя. Зараз няма ўжо гэтага. Іх заклалі пенапластам нейкім уцепліцелям і намалявалі там проста беларускі арнамент. <laughs> Вось так. А гэта быў сапраўдны шэдэўр. А пасля ўсё будзе здзірацца як Ну, магчыма, ну, яны ж не да, не зруйнавалі нічога, ён там недзе закансерваваны, можа, захаваецца лепей. <laughs> Так вось, э, бацька там вёў народную мастацкую студу і ты там таксама ну мама э, па суботах нядзелях яна з раніцы нас сястрой ему уручала ён <laughs> вёз нас туды Ну і мы там таксама малявалі канешне там гэта у цэлы свет мастацтва можна так сказаць там можна было паспрабаваць э, сябе і ў скульптуры і у жывапісу і ў кабіленні у дэкаратыўных розных рэчах просто цікава было як бацька ўсё там з дзецьмі ён да нас яшчэ шмат гадоў там ужо у Э, працаваў і гэта было такое намоленае месца ну, народная маецца навазе э, аматарская так? не, не, не, ці, народная, не аматарская. Ну, так так яна называлась такія савецкія назвы просто вось э, мастацкая студыя і там дзеці былі ад самых малых там ад 5 ці 6 год і да э, абітурыентаў таких і бацька э, у адзін і той же час ён мог працаваць адразу з э, ну 80 чалавек набівалась там было 4 ці 5 майстэрань тут такі ўзрост там дэкратыўна напрыклад э, прыкладное мастацтва там абітурыенты малююць нацюрморты то есть так па ўзростах трошки па па інтарэсах таксама здаце сёння нават гэта цяжка э, сабе явіць адзін чалавек вось такой вось э, колькасцю дзяцей сапраўды гэта талент <laughs> таксама выкладала ці яшчэ выкладаю я выкладала Выклада... да. а выкладала зараз выкладала ну зараз э, да мяне прыходзяць мае маста мае такія вучні мае э, кузены кузіны <laughs> мае малыя там пляменнікі так э, а, а да гэтага я не працавала ў таксама мастацкай школе ну і некалькі год і ў акадэміі мастацтва але ўсё ж такі на вольная хліба а ці адрозніваюцца нечым дзеці вучнікі сёння вучацца мастацтву э, скажем ад твайго пакаленні калі вывучыліся Ну я не магу гэта э, так параўноўвацьхта з Гэта, я не ведаю хто <laughs> можа параўноўваць кожнае пакаленне кажа ах ну, вось, іншы, вось, я, вось... Я, я про ты кажу но ну, мне здаецца калі апантанныя і зацікаўленыя ці дзеці ці студэнты то яны ва ўсе часы аднолькавыя апантанныя цікаўныя <laughs> мастацтва але вось сёння э, ёсць інтэрнет заходзіш і mm. любую патрэбну табе інфармацыю ну, амаль што любую ты можаш знайсці там А дзе ты шукала патрэбную табе інфармацыю была вялікая бібліятэка яна і зараз ёсць і, і і, і да гэтага часу цікава і прыемна просто адкрыць кнігу і паказаць. Калі да мяне дзеці прыходзяць, то я ім адкрываю кнігі, жывыя кнігі і паказваю там творы. Да было шмат кніг. Я дальше <laughs> говорыш про эту пра жывую кнігу узгадаў як я зразумеў што мне ўжо не 20 калі знаёмыя там колькі по 22 по гады можа по 21 раптам у размове кажуць вось у маім дзяцінстве была такая клавіатура я сгадываю свое дзяцінство і вспоминаю какой-нибудь э, ружо зробленая просто з, з сукнікі адарваная ага. дрэва думаю да все так я так дачка вельмі смяецца калі я пачынаю рассказывать там про электронную игру на пагадзі напрыклад про першыя телефоны радыотэлефоны такія а ты калі з'явіўся слух она, ой, мама, в твои ди дикие древ древние времена. Гриш, ты заважила, что у них возникают э, букинисты? букиністычныя крамы яны альбо mm -hmm. Э, э, робяць такія просто маленькія аддзелы не, ці не маюць не маю, няма патрэбы ў букіністычнай кнізе сама... ну, я не ведаю я не у фейсбуку ёсць такая група дзе люди аддаюць рэчы розныя і калі там кнігі нехта аддае яны адразу ж знікаюць іх нехта ну, бач, гэта, гэта новы від яны усе магчыма у інтэрнет сплылі лягчэй і прасцей так скажем аддаць каму-небудзь у інтэрнэце это хутка за пару гадзіны ўжо поедем так разумею зараз у лошадцу ці пойдзем у ну пойдзем тому что тут ужо лошацкі парк і маці забірала нас і мы ішлі праз лошацкі парк да бабуля і дзедуля бо яны э, жылі ў лошацы Вось моя маці дарэчы нарадзілася ў лошацы і вось кожны раз мы ішлі по лошацкаму парку э, по гэтай алеі могу з магутнымі дрэвамі у дуплах мы хаваліся рабілі фотаздымкі у Вось. Ну і лошадскі парк ведаю вельмі добра і Вось зараз... пра падрабязна пра кожны кожны дупло кожны куточак праз некалькі хвілін э, распавядзеш дамовіліся Окей. Is it getting better? нас сёння знаёміць мастачка Кацірына Сумарова. Калі што такое раптам пытанне ўзнікла, альбо калі жадаеце сваімі ўспамінамі падзяліцца, пішыце смс на нумар 9705. Вернемся да Лошыцкага парку да той самай алеі і на сёння ёсць гэта алея. Яна ёсць, да, но пасля рэканструкцыі шмат э, э, дрэў там краніравалі, так скажам, э, нешта вырубілі, но ну, ў Лошыцкім парку, дарэчы, гэта ўсё неяк тактоўна да, э, дастаткова зроблена. Mm -hmm вось у нашым двары па сурганах гэта проста вы, вырезалі ўсё. А там ну праз некалькі год усё адрасло троху і ўжо цудоўна. Я так калі кажаш, што заўсёды ішлі там сапраўды старыбулі з дзядулем. Так сабе ўяўляецца некае такое цэлае падарожжа, нібыта лужыцкі парк э, безмерны што што Ну ён падаваўся бязмерным гэта зараз сходзіш і там а калі на ровары так здаецца ён зусім малы. <laughs> Вось. Ну гэта проста вось такая прагулка была ў бок бабулі і дзядулі. Э, але, але парк вось я памятаю і дрэва памятаю, калі-некалі і э, мы хадзілі там і да сядзібы. Яна была на той час закрыта і потым рэканстравалі. Але вось такія цікавыя проста э, драўляныя. І тады яшчэ ну, не адноўленае, такое ўсё было у запусценні, так скажам. А як ты ввогуле ставіся да таго, што нешта бясконца перабудоўваецца, адно зносіцца новае ставіць, альбо вось да гэтых рэканструкцый рэстаўрацыі. Ну рэстаўрацыя, калі яна тактычная, калі яна э, робіцца прафесіяналамі, то канечне, чаму не. А пра навадзел гэта іншая справа. Як у, у навагрудку, напрыклад, аднавілі адну з прам. Я калі ўбачыла гэтым летам, я просто мяне такі жах. <laughs> просто просто знішчылі тое што было вось і ўсё яны абклалі просто цэглай нейкай новай і гэтым ужо больш няма ні гісторыя няма не не гэтых выпраменьванняў каласальных вось энергетычных і дарэчы там э, кажуць ну, за час у ложжскі парк вяртаюся там кажуць высадзілі першую вішнёвую вялікую э, алею бачыла ты вось літральна вясною ну, і паставілі аўтамат з газаванай вадой ну як у савецкі час ну можа гэта э, пры ўваходзе недзе там ну там ёсць там ёсць яблоневы <laughs> <laughs> сад бо там была ну не не ведаю ну, як это філіал акадэміі навук по по селекцыі і, та, і так далей і таму там вось гэты яблыневы сад ён просто абараняецца дзяржавай тому что вы это ну старыя такія дрэвы і закладзены даўно і гэта цэлая эпоха і гісторыя А ці гэтыя вішанкі я не бачыла то можаш не падрашлі гэтыя вішынкі Рэчка... але цікава што гэта я бы не высад зараз трасуць людзі просто прыходзяць з мяшкамі і і з мяхамі нават прыходзіць да, можна просто звычай можаш прыйсці туды таксама па яблыкі запасцісь ну, правильно каб не прападала нормально кажуць дарэчы што лошаце ад адно з любімых месцаў для спатканняў не просто романтычных э, сустракалася з падобным ну я не Там я заўсёды ткані там не ладзіла ладзіла і, і зараз лажу <laughs> рознага кшталту і фізкультурнага нават там йогу праводзяць летку так там там цудоўна толькі што ад цэнтра Мачыма здаецца што гэта далёка ну, але зараз далёк зар... не зараз ну паколькі вось э, зоркі так склаліся што э, я ў гэтай лошацы у бабулі ў дзядулі то праводзіла шмат часам уже 50соткаў свайго вольных вольнага часу а можа і ўсе 70 я была у лошацы і вось так лёс клаўся што я зноў вярнулася ложца але ўжо не ў гэтую старую там ж жыве моя кузіна з сям'ёй жыву я у новой ну, так лошадь ну, гэта быў свядома выбор лошадці ці не ці так, ну, так, нет, так, так, э, так трапіла вось лошцы А вось што тычыцца дома бабулі дзядулі дзе зараз кузіны жыве Я так разумею збіраюцца зносіць Ну да на жаль зараз там барацьба ідзе моя кузіна э, ўсё ж таки не, не губляю надзею адзін раз яны адбіліся ўжо ад архітэктараў нашых галоўных які хацелі там ужо пабудаваць девяцітажкі так скажем ось а, ну зараз другая хваля ну, спадзяюся Мачыма нешта атрымаецца але трэба бараніць неяк ну, ну, смалоку ж удалося бараніць смалоўка гэта цэнтр а лошыца гэта ускраіна чуваеш гадоў колькі 10-15 не ну, ну гадоў ну, 20 гэта гэта будзе... цэнтр так. да там уже прорубілі дарогу ўсё там інфраструктура подводзіцца нават цікава глядзець як я езжу домой там стаіць э, віталюр магазин і за ним за гэтым віталюрам пачынаецца вось гэты э, частны сектор як так называют да і стаіць такі домик такі ну вясковы коні стаяць і, і гэта віталюры машыны і на інш, на, на іншым процілеглым баку ўжо там на ўжо іншы мінск у дзяцінстве ж таксама калі былі бабулі дзядулі вы ж за гаспадаркай там нешта гаспадарылі так да гаспадарка была там вялізная нават э, памятаю свіней як дзядуля рабіў да гэтых свіней там нейкія стравы так яны так смачна <laughs> ось і курочки былі яйкі так, у прынцыпе ну шмат было вельмі таких э, файных тому что як я казала там у э, навогул вось э, вуліца гэтая дзе э, зараз гэта завулак лошацкі раней яна была ой нават не успомню але там жылі э, такія дзеючы навукі селекцыянеры розных э, сартоў так скажем пладовых дрэў і косткавых косткавых і ну і яблыкі і грушы і так у дзядулі было там просто як у батанічным саду гэтых э, файных у груш, яблык, чарэшні, на чарэшні я просто ўсё <laughs> лета там так скажем просидела і я была была галоўная збіральщица гэтых чарэшень і вішень так больше збіралася больш ела ну 50-50 <laughs> памятаю як у бидон трэба было складывать як яны там грукаталі у гэтым бидоне а до да гэтага трэба было ж их их от шпакова абараняць якім э, чынам но ну, вось по <laughs> тады былі такія э, вялізныя такія э, жасцяныя кансервы з-пад рыб не ведаю яны такі вось дзедуля іх звязваў у, у такі веер у такі букет так скажем ну і больш дробныя і подвязваў на ганку і працягваў на а я, не яны былі подвешаны на дрэвах у розных кутках вось у э, э, агарода сада і э, за вось гэтай вяровачкі яны былі пад, пад, подвешаны да ганку і вось трэба было кожны 15 хвілін выйсці да на ганак і патрэсці чарэшню вішню там ці што і шпакі взляталі ну канешне яны ж паялись грукату і так э, звенела падчас э, созревання так скажем чарэшень вішень уся лошаца так грымела там уже ніхто не трымае так разумею не ёсць там дрэвы ва ўсіх не, навазі, ніхто свіні там не трымае куры так ну, курай Мачыма хто і трымае але ўжо... ведаеш чаму лошаца так называецца ну лоша гэта э, рака якая уцякае ў свіслач у магчыма вось па ну, гэта, так адна з версій просто я думаю ну, можа э, у цябе ёсць некая любімая версія ложыцца так называецца ведаеш там быў нейкі пішуць і кажуць кафе кабанчык Не ведаш, не, так, не не ведаю кабанчыка Усе, дзе, я, я, дзе я не ведаю я ж кажу я баю адзін, адзін раз такі быў лошыцы але э, натыкнуўся э, на ўспаміны некага ў інтэрнэце что такое файнае было месца кабанчык як збіраліся там людзі ну, які... часы я еще не цікавіился кавярнямі ну, відаць так <laughs> ну, в прынпе прыйшлі ў фінальную кропку нашай прагулянкі я дарэч хацеўшы запытацца э, сястра таксама мастачка вас ніколі не было рэўнасці дзе на аднаго творчай mm, не я такого не памятаю мы просто вельмі разныя мастачкі у і рознымі так скажем шляхами ідзем нам няма што дзяліць дзяцінстве гэтым плане но у дзяцінстве яна была старэйшая гэта ну просто апріорі яна галоўная бывае <laughs> бывае часам наадварот бывае што малучаць і малодшыя красткі галоўныя ў сям'і не ну былі у нас розныя сваркі але на тэме мастацтва мы не біліся у <laughs> за цацкі да? але жцацкі жа любіліся цацка ж таксама у нейкай ступені э, можа лічыцца мастацтвам асабліва калена дарагая любимая каці была любимая цацка любимую цацку з дзяцінства Ну не памятаю але памятаю што заўсёды мы малявалі значитчыць фламастары і алоўкі гэта былі любімыя і яшчэ любімы аб'ект гэта быў прайгрывацель і шмат шмат гэтых вінілавых пласцінак казкі музыка вельмі шмат і вось э, час мы бавілі малюючы і перастаўляючы заўсёды гэтыя бясконца пласцінкі і зараз жа ты под музыку працуеш так ну да пачакіну ад дзяцінства прывітае ну магчыма ну да под музыку под радыо менш таму что э, неяк у слухаць трэба рэагаваць неяк а калі музыку тым больш сваю падабраную нейкую якая э, не турбуе дапамагае это да. ну, вось мой фінальны кропцы але я цябе яшчэ пакуль не адпускаю маю колькі пытанняў пасля песні добра а перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка Нагадаю што сёння мы гулялі па мінску з мастачкай кацірнай сумаровай э, маю каця да цябе некалькі пытанняў якія ўжо не тычацца непасрэдна твайго маршруту Хаця магчыма так ці начын будуць э, суда кранацца калі можа так сказаць чым пахне для цябе мінску пах мінска для цябе які ну сёння дажджом пахне і, і такой э, свежасцю ну весной ён вельмі пахне бэзам потому что увечары калі выскалі я там маладзейшая была і з бацьками яшчэ жыла увечары позна вечарам калі вяртаешься у траўні напрыклад домой і уваходзіш у арку дома і у нас там было шмат бэзу нема зараз і бэзу? Ну, меней стала ёсць але але было просто і гэты вось арамат бэзу вось такая у бэзавая ноч так скажем а які колер э, мінска колер а колер ну у дзяцінстве ён больш яркі канешне потому что цирк потому что парк горького потому что зеляніна кветкі а зараз мне здаецца ён больш такі стрыманы па колерах стрыманы а Калі... Згадаю, <laughs> я, я знаеш, зараз так гляжу думаю, і задумаўся, а які для мяне колер мінска як пра там з парыжам который вот, я памятаю першае ўражанне белы вось, просто белы бе, шэра белы горад тут думаю мінска ты кажаш пра цырк ну цырк шэры парк ну, для мяне гэта ўражанне так, так, ну так. то что там з пер'ямі і клоуны да. <laughs> колер перьев. Э, вот слухай, что, что память э, из, у, из детства выдирает? Ну, я маю на увазі, mm -hmm. клоун, люди у перьях с перьями. А який гук Мінська для тебе? Ну, покольки ось, э, Сурганова вулиця така достатково э, шумна, то ось гэта такий монотонний гук вулиці. Э, вулиці а калі дождж ён мацнейшы вельмі прыемны прыемны да. Так. я памятаю жуны кубакулаша а там уже трамвайны якраз дом каля э, трамвайных рэек і калі мне нехта спыняўся на ноч казалі божа як ты, ты спіш на трамвайных рэк А я так, <laughs> так, абсолютно... гэта складанне а тут роўнае ці тралейбус ідзе так Нават памятаю калі на, на вёске пасля э, ну нейкі пленэрці што быў і мы жылі на развілкі вуліц і і з раніцы ішлі камбайны здаравенныя яны мяне не будзілі ў 5 гадзін але калі пачынаў клікатаць там бусел э, на, на дрэве вось гэта мяне мяне заўсёды так будзіла а які смак мінска для цябе смак ну калі з дзяцінства вось ты э, ўсё ў дзяцінства так мяне вяртаеш то гэта магчыма э, малочны коктейль А якое месца ў мінску стараешся абыходзіць іці ёсць такое месца абыходзіць Ну не такого няма А калі сказаць пра помніка каму ці чаму на твой погляд не хапае ў мінску Ну гэта такой сур'ёзны вопрос. Ну, <laughs> Питание такое. Ну, не, я так не, тебе не скажу. Ти Шмат кому. <laughs> Ты хотела каб э, твоим прозвищем назвали одну из улиц у мінску Ну хутчэй не моим, а думаю батьковым варта <laughs> Ну при вас же а прозвішча одно, так что и мне достанется Самое любимое место у Минску твое Самое любимое Ну, магчыма, Высложскі парк і ёсць любімае месца. Дзякуй Дзякуй. Дзякуй за свой мінск дзякуй за то што зрабіла экскурсію па сваім мінску нагадаю што сёння шпацыравалі па сталіцы з мастачкай кацярынай сумаравай It's never too late sun night till today. I'll meet you halfway and we'll see it through. We're just standing here. There's only me and you. Don't tell me you don't feel it. Cause I feel that too. Well, is dreams we can use. God's grace is living proof. We'll take the time and get it right. we can make it. I hold you in my arms. It's only love that keeps us strong. Here and we're gone. So much time wasted. We're right where we belong. It's only love that keeps us strong. It's never too late to finally take a second chance so mad when I saw you. Everything changed the moment we began again. Our broken hearts were pulling through something real, something close. Help us feel and let us go. So here we are, and now we know. Come on, come on know да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складаецца гісторыя іх горада. Кожны панядзелак а 21 гадзіне Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. У перадачы мінская брукаванка.